González mitä lämpäinä mun sömsemunda. Mui Hei lauen kala vide Heilauen kalamada poddemia vuorestolema paikon trijinä maatina tätä rodemainen, niin selleen mui tilikuramolla sikaabat, mutta seinen tenin perin tunnen hämi hamsters.